Later het David die Filisteine heel te mal oorwin. Hy het die stad gehad vir hom gevat en ook die dorpe daar nabij wat aan die Filisteine behoorde. het. David het ook die Moabite oorwin. Die Moabite moes vir David werk en hulle moes belasting betaal vir hom. David het na die Eefraat rivier gegaan om sy gedenksteen weer regop te sit. Hy het vir dat Eeser sien van regop oorwin. Hadat Eeser was die koning van die land so baan nabij die stad Hamat. David het 1000 oorlogkarre, 7000 mannen op perde en 20.000 voetsoldaten van Adat Eser gevat. David het al die perde sy hakskene laat snij, die perde wat die oorlogkarre getrek het. Hy het net genoeg perde laat oorblij om 100 oorlogkarre te trek. Die Arameers van Damascus het gekom om vir Adat Eser koning van Soba te helpen, maar David het hulle oorwin en hy het 20.000 van hulle manne doodgemaak. Tabet het manne by die Arameers van Damaskus laat bly om wacht te staan. Die Arameers moest vir David werk en hulle moest belasting betaal vir hom. Die Heere het vir David gehelp oor al waar hy gegaan het. Die ambtenare van Adat Eser het gouwe skulde gedra. Tabet het die skulde gevat en hy het het na Jerusalem gebring. Tabet het baie brons gebring uit Tibgat en Klin. Dit was twee stede van Adat Eser. Salom het daar die brons gebruik en hy het die waterbak, die pilare en die brons gereedskap laat maak. Koning Toel van Amad het gehoor dat David verraad dat Eser koning van Soba oorwin het. Daarom het Toel sy sien Adoram gestuur om koning David te groet en om hom geluk te wens omdat hy teen dat Eser oorlog gemaakt het en om oorwin het. Daar was voorheen baie maal oorlog tussen Toel en Adat Eser. Adoram moes ook vir David presente van goud, zilver en brons breng. Koning David het hier die presente ook aan die Heere gewaai. David het voorheen ook die zilver en die goud gewaai wat hij van die ander volken gevat het en na sy land gebring het. Hy het het gevat van die Edomite, die Moabite, die Ammonite, die Filisteine en die Amalite. Abisai sien van Syria het 18.000 Edomite in die Suidvallei oorwin. Hy het manne by die Edomite laat bly om wacht te staan, en al die Edomite moes vir David werk. Die Heere het vir David gehelp oor al waar hy gegaan het. David was koning oor al die Israëlieten. Hij het reg en goed gedoen aan al sy mense. Joab sien van Syria was die hoof van die leer, Joosafat sien van Achelet was die hoof van al die ambtenaren. Sadok sien van Achitab en Abimelech sien van Aplotar was die priesters en Sousa was die secretaris. Benaja sien van Jojada was die hoof van die soldaten wat die koning moest oppas. Die ouwe van David het die koning gehelp.